Oh. Veniendo la colita pa' que van de que se trata. Dale, dale, dale, zoom, que te de a dejando marca como un tatuaje Dale, dale, dale, dale, dale, zoom, que te De fina, deja marca como un tatuaje lo que quiero que mueva el chapón, que mueva el chapón, que baje de espalda, de espalda, de espalda, que mueva el chapón, que mueva el chapón, que baje de espalda, de espalda, de espalda, que mueva Vamos, bueno. y entonces se me sube encima ese piquete pom pom, me la hasta arriba que pa' mil como vete el pom hasta abajo pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo pom pom, hasta abajo pom a reventar casete. Eh, si no hay perreón, perreón, Quiere, quiere duro, duro, duro, Quiere duro. Si no hay perreón, perreón, duro, duro, duro, Quiere duro, duro, duro, duro. No lo pienses. Paperiete y sobarte, apretarte, castigarte, cogerte. Paperiete, paperiete, paperiete, paperiete, paperiete, paperiete, paperiete. Sobarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte. No lo pienses, dale caliente que yo estoy impaciente. Quiero morderte, meterte, meterte, meterte, meterte. Que mueva que mueva chapón, chapón. Meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón. Veniendo la colita pa' que van de que se tuta. Dale, dale, dale, zoom, que te